Salawat dan salam semoga tercerah tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Apabila nabda إكمال القراءة والتعليق على الأحاديث والآثار sebelum kita mulai menyempurnakan dan membaca hadis-hadis dan asar-asar serta memberikan ta'liq terhadapnya أحب أن أسأل أبناءنا الصغار أو الصغار saya ingin bertanya kepada anak-anak kami yang masih kecil سؤالين dua pertanyaan. السؤال الأول Pertanyaan pertama Kam arkanul islam Berapa rukun islam Nah Lima Ya Muntas lima Ini khamsa Baik ma Awal Lima Tiga Kalimat Baik Baik Baik Baik Baik Baik ايوه صوتنا آه. بارك الله بارك طيب اسال السؤال الثاني pertanyaan yang kedua عند المتوسطين لماذا عرضت بوجهك طالع هذا الذي هنا آه نعم انظر إلي <laughs> إيه. من هم الخلفاء الراشدون siapa khulafa ar-rasyidun yang empat? لو أريد غيرك أن يجيب Yang lain, yang lain. آه. من الخلفاء الراشدون Siapa khulafa ar-rasyidun? آه. أبو بكر الصديق أحسنت ثم عمر ثم عثمان ثم علي أحسنت أحسنت طيب ما شاء الله بارك ومن هو الخليفة الخامس سياق الخليفة آه. كلمة هذا عند عندكم أنتم ها آه. الذين حضروا الدرس أمس ولا اليوم اليوم آه من من هو الخامس siapa yang kelima عاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أحسنت ما شاء الله Baik, soal indah mutawassitin wal kibar. Pertanyaan untuk yang pertengahan dan orang-orang yang dewasa. Man humul abadila min as-sahabah? Siapakah yang dijuluki al-abadila dari kalangan para sahabat? Hmm. Tafadhal. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Zubair. عبد الله بن الزبير ابن العوام اللهم بارك أحسنت أحسنت الآن شجعتموني أسأل سؤال للجميع Sekarang kalian telah memberi saya semangat untuk bertanya kepada semuanya. من هم المكثرون في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة Siapakah dari kalangan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? الذين روى كل واحد منهم aktsar min alfi hadis yang masing-masing dari mereka telah meriwayatkan lebih dari seribu hadis as-su'al lil jami' kibar mutawassit saghir ah tafadhal atajawabta ala ajabta ya masha Allah tafadhal faruq tafadhal ya faruq abu hurairah Abdullah bin Umar Anas bin Malik عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين ها جابر بن عبد الله أبو سعيد الخدري هؤلاء ستة ها ابن عباس ذكره عائشة أيضا ذكرها أعد الترتيب أبو هريرة أبو سعيد الخدري آه أبو هريرة سعد جابر بن عبد الله أنس بن مالك آه عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن عمر سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مطر أبو هريرة سعد المقصود بسعد هنا أبو سعيد الخدري لأن اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر بارك الله بارك الله ممتاز طيب عند الصغار والمتوسطين في الأعمار anak-anak yang masih kecil dan yang pertengahan usia ya. Ma hiya al-ummahatus sit fil hadis? Apakah itu ummahatus sit fil hadis? Di dalam hadis. Kutub al-hadis as-sitta. Kutub as-sitta. Ma hiya al-kutub as-sitta atau al-ummahat as-sit fil hadis? Ha? الصغار والمتوسطون ما عندهم جواب الكبار يكون شخص ما قد أجاب غيره آه. ما هي كتب الحديث الستة ما أحد فضل صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي سنن ابن ماجه سنن النسائي بارك الله فيك أحسنت إذا درسنا هو في أحد الكتب الستة وهو سنن أبي داود كتاب السنة من سنن ابي داود jadi oh. pelajaran kita adalah Masya salah satu dari kitab yang enam tadi yaitu Sunan Abi Dawud. Baik. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala حدثنا أبو ظفر فتح الضاء والفاء حدثنا أبو ظفر عبد السلام وهو ابن مطهر الأزدي kata Imam Abu Dawud rahimahullah taala telah bercerita kepada kami Abu Zafar Abdus Salam. Qala hadatsana Ja'far wa ibn Sulaiman ad-Dubai. Dia berkata telah bercerita kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. An Auf wa huwa Auf ibn Abi Jamilah الملقب بعوف الأعرابي dari Auf itu Auf ibn Abi Jamilah yang di uh, dengan diberi lakop dengan Ibnul A'ra Ibnul A'rab Auf al-A'rabi yang diberi gelar dengan Auf al-A'rabi Ja'far wa syaikhuhu Auf saduqan fihima tashayyu'un khafif Ja'far dan Auf Ja'far dan gurunya Auf ya keduanya adalah perawi yang saduk dan pada diri keduanya terdapat tasyayyu. قال عوف ابن أبي جميلة سمعت الحجاج وهو الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير المشهور نعم Auf mengatakan, aku mendengar Al-Hajjaj, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf yang yaitu seorang gubernur yang masyhur. قال وهو yakhthubu wa huwa yaqul hmm. aku mendengar ia berkhutbah seraya mengatakan inna uthman 'inda Allah kamathali Isa ibn Maryam sesungguhnya Uthman radhiyallahu anhu di sisi Allah itu sama seperti Isa ibn Maryam laisa muraduhu fi an bukanlah yang dimaksud di sini sama di dalam kenabian wala bi annahu wulida min ummin bin ghairi ab dan bukan pula maksudnya mereka dilahirkan dari ibu yang sama tapi lain ayah wala bi annahu rufi'a ila as-sama' wa lam yamut wa sayanzil akhir az-zaman dan bukanlah ia dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah fahadi kulluha khasa'is fi Isa alaihi salam dan ini merupakan perkara yang khusus pada Isa alaihi salam illa an-nubuwwah fa hiya bainahu wa bain ikhwanihi al-anbiya wal mursalin kecuali kenabian maka itu diberikan kepadanya dan kepada saudara-saudaranya dari kalangan para nabi idzan ma muraduhu bi anna mathal isa kamathal maryam kamath afwan mathal uthman kamathal isa jadi apa maksudnya di dalam khutbah ini bahwa Uthman di sisi Allah itu sama seperti Isa bin Maryam. Yabharu muraduhu bi istidlalihi bil ayah. Yang nampak bahwa maksudnya adalah sama di dalam pendalilannya atau nampak penafsirannya ketika beliau berdalil dengan ayat. Wa hiya qad thumma qara'a hadhihi al-ayatu thumma qara'a hadhihi al-ayata yaqra'uha wa yufassiruha. Kemudian perawi mengatakan itu Auf, kemudian Hajjat ibn Yusuf membaca ayat berikut ini.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 yaumil dan kami menjadikan orang-orang yang mengikutimu itu berada di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat dan al-hajjaj ibn yusuf ketika membaca ayat ini ia menunjuk ke arah kami dengan tangannya itu kepada penduduk Irak dan menunjuk pula kepada penduduk Syam. Ai anna alladhina taba'u Utsman yaitu maksudnya bahwa orang-orang yang mengikuti Utsman wantasaru lahu dhidda man qatala dan membelanya untuk melawan orang-orang yang memeranginya ja'alallahu lahum al-mulk wal khilafah Allah berikan kepada mereka kerajaan dan kepemimpinan. Walladzina kharaju alaihi wa qataluh. Sedangkan orang-orang yang memberontak kepada Utsman dan membunuhnya. Wa qatalu Utsman. Dan mereka membunuh Uthman. Jarbaraballahu alaihimuddillah. Allah timpakan kepada mereka kehinaan. Bal qad qila innal ladzina basharu qatla Utsman. Bahkan telah dikatakan bahawa orang yang langsung membunuh Uthman dengan tangannya lam tantahi sanah illa waqad matu kulluhum. Tidak berlalu atau tidak selesai tahun itu melainkan mereka semuanya tadi telah menikmati. Fama baqiya minhum 'aynun tatruf. Maka tidak tersisa seorang pun dari mereka. Fahadha mahallu istishhadil hajjaj. Maka ini sisi pendalilan al-hajjaj. وقد كان يخاطب في ذلك أهل العراق بفرقتيهم dan pada saat itu ia berbicara kepada penduduk uh, Irak dengan dua golongan mereka al-Khawarij wa Syi'at al-Iraq ya golongan Khawarij dan Syiah yang ada di Irak فهذا استشهاده بالآية maka ini adalah pendalilan beliau dengan ayat ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي حاء وهذه حاء التحويل نعم تفضل Kemudian Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala mengatakan telah bercerita kepada kami Ishaq ibn Ismail At-Talaqani At-Talaqani telah bercerita kepada kami Ishaq ibn Ismail At-Talaqani ia berkata telah bercerita kepada kami Jarir dan telah bercerita Jarir wa ibn Abdul Hamid Jarir ibn Abdul Hamid hmm. dan telah bercerita kepada kami Zuhair ibn Harb ha'un ha'a tahwil qultaha طيب قال ثم قال ابو داود حدثنا زهير بن حرب وهو ابو خيثمه النسائي kemudian Abu Daud mengatakan dan telah bercerita kepada kami Zuhair bin Harb ahadu al syuyukh al imam muslim salah satu gurunya al Muslim. Bal rawa anhu Muslim fi sahihi akthar min 1000 hadis. Bahkan al Muslim meriwayatkan dari beliau ini di dalam sahihnya lebih dari 1000 hadis. Fahuwa imamun kabir Zuhair bin Harb. Dan beliau ini yaitu Zuhair bin Harb adalah seorang imam yang besar. Qala haddatsana Jarir. Zuhair mengatakan telah bercerita kepada kami Jarir. Anil Mughirah wa huwa ibn Miqsam ad-Dabbing. dari Al-Mughirah yaitu Ibnu al Miksam Al-Dabbi Al-Dabbi An ar Rabi' ibn Khalid Al-Dabbi dari Rabi' ibn Khalid Al-Dabbi hadha ar Rabi' majhul Rabi' ini majhul tidak diketahui wa turuq hadha al-hadis aw al-athar wa turuq hadhihi hadha al-athar 'an al-Hajjaj min tariqihi. dan jalan asar ini dari Hajjaj dari jalannya وحديث المجهول لا يقبل حتى يعرف حاله وثقته dan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya tidak diterima hingga bisa diketahui keadaan asli atau sebenarnya wahaluhu غير حميده كما يظهر من الاثر الاتي dan keadaannya tidaklah terpuji sebagaimana yang akan nampak pada asar yang akan datang faqad kharaja مع man kharaja 'ala al-hajjaj wa qutil sebab ia termasuk orang yang ikut memberontak ya al-hajjaj dan dia terbunuh fil waq'a al-mashhura bism al-makan dir al-jamajim di kejadian yang masyhur yaitu al-jamajim dir al-jamajim yang disebut dengan ad-dir al-jamajim وهذا مكان يقع بين الكوفة والبصرة في العراق dan ini adalah tempat yang terletak di antara Syam dan Irak. Waqa'at hadhihi al-ma'rakah akhir 'am 82 lil-Hijrah wa awwal 83 lil-Hijrah. Peperangan ini terjadi di awal akhir 82 wa awwal 83 lil-Hijrah. 82 eh, di akhir 82 Hijriah dan di awal tahun 82 Hijriah. 83 eh, Hijriah wahyal musammat bifitnah ibn al ashath dan peperangan ini dinamakan dengan fitnah ibnu al ashath Abdul Rahman ibnu al ashath Abdul Rahman ibnu al ashath Atau musammat bifitnah al qurra atau peperangan ini dinamakan dengan fitnatul qurra ay tullab al ilm al mashayikh yaitu peperangan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu dan para masyayikh liman akhta'a liwujudi eh, man akhta'a fa kharaja fiha dikarenakan ada yang salah sehingga ia keluar padanya wa hunaka man ukriha min ahli ilm hatta akhrajuhu ma'ahum dan di sana ada para ulama yang dipaksa sehingga akhirnya ia pun ikut memberontak bersama mereka mithlu muslim ibn yasar seperti alim muslim ibn yasar ja'uhu fa akhadhuhu bil quwwah ila al jaysh mereka mendatanginya lalu mereka menyeretnya dengan kuat agar bergabung dengan pasukan. Fakana yaqulu ba'daha dan dia mengatakan setelahnya waqad najjahu Allahu minal maut wal qatl yaitu setelah Allah menyelamatkan beliau dari kematian dan terbunuh alhamdulillah ma ramaitu fiha bisahmin wala darabtu fiha bisayfin wala qataltu ahada dia mengatakan Alhamdulillah di dalam peperangan itu aku tidak melemparkan satu anak panah pun, tidak pula mengayunkan pedak satu pedang pun, dan tidak pula membunuh seorang pun. Fakalalahu rajul. Lalu ada seorang laki-laki mengatakan kepadanya, Araaita man raaka min awamil muslimin waqifan fi sabt. Apa pendapatmu tentang orang-orang awam yang melihatmu berdiri di barisan sof, di barisan pasukan? فخرج يقاتل معهم ويقول معهم fulan. kemudian dia ikut memberontak dengan pasukan tersebut dengan alasan karena bersama mereka ada si fulan seorang yang alim faqatala ma'ahum hatta qutil kemudian akhirnya ia ikut perang bersama mereka kemudian terbunuh fakana yabki hatta yabull lihiyatuhu wa thawba min ad maka mendengar itu muslim bin yasar menangis hingga basah jenggotnya dan bajunya khaufan min Allah taala ia menangis karena takut kepada Allah tabaraka wa taala wa ta'ammalu hadhihi al-fitnah al-'azimah dan perhatikanlah fitnah yang besar ini ja'u ila al-Hasan al-Basri mereka datang kepada Al-Hasan al-Basri farafadahum lalu Al-Hasan al-Basri menolak mereka wa qala asbiru dan beliau mengatakan bersabarlah kalian law kana al-Hajjaj 'adaban min Allah 'alaikum fa inna ma yurfa' bit-taubah Kalaulah seandainya hajjaj ini adalah sebuah azab yang Allah timpakan kepada kalian, maka ia akan diangkat dengan cara bertaubat. Walau kana al-hajjaj nikmatan alaikum, falan tuharibu nikmat Allah bis-saif. Kalaulah seandainya hajjaj ini adalah hukuman Allah bagi kalian, maka kalian tidak bisa memerangi atau melawan hukuman Allah dengan pedang. Walakin isbiru wa tubu ila Allah min dzunubikum yubdilkumullahu khaira. Akan tetapi bersabarlah kalian dan bertaubatlah kalian niscaya Allah akan ganti kalian dengan yang lebih baik lagi. Falam yaqbalu nasihata. Namun mereka tidak menerima nasihat dari Al Hasan Al Basri. Wa min baitihi yasubuna. Dan mereka keluar dari rumah Hasan Al Basri dalam keadaan mencelanya. ويقولون هذا العلج يعني هذا المولى الأعجمي mereka mengatakan ini adalah seorang bekas budak, orang non-Arab. Bainama lamma dakhalu alaih qalu sanas'alu asy-syaikh liyakhruj ma'ana. Padahal ketika mereka hendak menemuinya, mereka mengatakan kita akan bertanya dulu kepada seorang syekh yang akan mengumpulkan kita. Falamma lam yuwafiqhum dhammuhu wa 'abu. Namun tatkala Al-Hasan Al-Basri tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka mencelanya. وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان demikianlah keadaannya ahlul batil dalam seluruh tempat dan waktu إذا لم توافقهم على بدعهم وضلالهم apabila engkau tidak mencocoki mereka di dalam bid'ah mereka dan kesesatan mereka طعنوا فيك وذموك وشتموك mereka akan mencelamu dan mencacimu وهذه سنة طريقة من طرق اليهود dan ini merupakan jalannya dari jalan-jalannya orang-orang Yahudi. Lama aslama Abdullah bin Salam wa kana habran aliman min ulama'il Yahud ketika masuk Islamnya Abdullah bin Salam ketika masuk Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan dia ini adalah seorang alim seorang ulama dari kalangan Yahudi. Qal ya Rasulullah innal yahud qaumun baht. Buht yani ahlu buhtan wa iftira'. Ia mengatakan Abdussalam uh, eh, Abdullah bin Salam mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya orang-orang Yahudi ini adalah kaum yang suka berdusta. Lau alimu bi islami wa sa'altahum anni sayadhmunni. Kalaulah seandainya mereka mengetahui tentang keislamanku pastilah mereka akan mencelaku. Walakin ud'uhum fas'alhum anni awwalan. Akan tetapi panggil mereka terlebih dahulu lalu tanyakan kepada mereka tentang saya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود ما عبد الله بن سلام فيكم lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka dan bertanya kepada mereka wahai segenap orang-orang Yahudi apa pendapat kalian atau apa kedudukan Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian qalu hadza khairuna wa ibnu khairina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina mereka mengatakan dia ini adalah orang yang terbaik di antara kami. Dia adalah anak orang yang terbaik di antara kami. Dia adalah pemimpin kami dan dia adalah anak dari pemimpin kami. Kala araaitum in aslam atuslimun. Kemudian Rasulullah bertanya, apa pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Apakah kalian juga akan masuk Islam? Kalu a'adzahu Allah min dzalik. Mereka mengatakan semoga Allah melindunginya dari hal tersebut. Fa kharaja Abdullah bin Salam min khalfi sitara fa qala am al-jidar fa qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annahu rasulullah. Kemudian Abdullah bin Salam keluar dari belakang sitar Kemudian dia mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwa beliau ini adalah utusan Allah. Kalau hada syarruna wa ibnu syarrina. Kemudian mereka langsung mengatakan, ini orang adalah orang yang paling buruk di antara kami dan anak orang yang paling buruk di antara kami. Kala Abdullah bin Salam ya Rasulullah, ama qultu laka innahum qaumun buht. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa mereka ini adalah kaum yang suka berdusta? Hakadha fa'alu ma'al Hasan. Demikian pula lah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang Basri. Demikian pula lah yang dilakukan oleh orang-orang yang memberontak kepada Al-Hajjaj kepada Al-Hasan Al-Basri. Lamma rafada an yahruj ma'hum dhammu. Ketika Al-Hasan Al-Basri menolak untuk memberontak bersama mereka, maka mereka mencelanya. Wa fitnah 'azimah waqa'at. Dan ini adalah fitnah yang besar yang telah terjadi. Waghtarra biha fi awwalha ba'd al-qurra wal-huffaz dan tertipu oleh fitnah ini di awal-awal munculnya sebagian para qurra' itu para pembaca Al-Qur'an dan para penghafal Al-Qur'an wal 'ibbad dan para ahli ibadah wa fi'luhum la syak mukhalif li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li wasaya sahabat dan perbuatan mereka tidak diragukan lagi menyelisihi uh, uh, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat para sahabat. Taqaddam ma'akum qawlu Anas li talamidhi fil Basrah, "Isbiru." Dan telah berlalu kalian mendengar perkataan Anas bin Malik kepada murid-muridnya di Basrah, "Bersabarlah kalian." Wa qawli Ibn Abbas li tilmidhi Abi Jamrah, "La tasubb al-Hajjaj wa la tu'in asy-syaitan 'ala akhik." Dan perkataan Abdullah bin Abbas kepada muridnya Abu Jamrah, mengatakan kepadanya, "Janganlah engkau mencela Al-Hajjaj. Janganlah engkau mencela Al-Hajjaj." Fa idza kana Abbas yanha an sabbihi fi ghurfatin min arba'ati jidran. Maka apabila Ibnu Abbas melarang dari mencela Al-Hajjaj di dalam sebuah ruangan yang tertutup oleh empat tembok, fa kaifa bi sabbihi 'ala al-manabir? Lalu bagaimana lagi mencelanya di atas mimbar-mimbar? Wa tajyish al-jiyush liqitalih wa huwa amirun li khalifati al-muslimin amir al-mu'minin Abdul Malik bin Marwan. Kemudian mengumpulkan atau menyiapkan pasukan untuk memeranginya padahal dia adalah seorang gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Walau kanu yuridun al-khair, lima la yadhhabuna ila al-khalifah Kalaulah seandainya mereka itu menginginkan kebaikan, mengapa mereka tidak mendatangi khalifah saja secara langsung? Fayashtakunahu wa yuqaddimuna adillatahum wa barahinahum 'inda al-khalifah. Kemudian mereka mengadukan al-Hajjaj kepada khalifah dan menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti mereka. Fa in 'azalahu wa illa sabaru. Dan bisa jadi dengan itu khalifah akan memecatnya atau kalau tidak maka mereka harus bersabar. Lakin aradu as akan tetapi mereka memang menginginkan peperangan. Fakutilaman kutil minhum maka terbunuhlah orang-orang yang terbunuh dari kalangan mereka. man lam yuktal nadim dan orang-orang yang tidak terbunuh mayoritas yang menyesal. Wabaghum jaa al hajjaj wa'tazara wa tab dan sebagian mereka ada yang datang kepada al-hajjaj kemudian meminta maaf dan bertaubat. Intabuhu ya ikhwah. Perhatikanlah wahai saudara-saudaraku. Hadhihi fitnah fitnah ini fitnah Ibn al Ashaz. yaitu fitnahnya Ibn al Ashaz. ma'rakat al-jamajim dir al-jamajim yaitu peperangan yang dinamakan dir al-jamajim innama kanat tusamma fitnah al-qurra ulama wa ubbad ia dinamakan dengan fitnah al-qurra yaitu yang berserikat di dalamnya para ulama dan ahli ibadah wa bihim igtarra al-'amma dan karena mereka lah tertipu orang-orang awam وكان ابن الأشعث والقادة إنما يريدون الدنيا من الحجاج dan Ibnul Ash'as dan para pemimpinnya, para panglimanya hanya menginginkan dunia dari Ibnul Hajjaj, dari Al-Hajjaj. Wa qad rawa Ibnu Sa'd rahimahullah fi kitab At-Tabaqat. Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tabaqat bi sanadin sahih dengan sanad yang sahih. Qala akhbarana Sulaiman bin Harb Dia berkata telah memberitakan kepada kami Sulaiman ibn Har. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Dia ber, dia berkata telah bercerita kepada kami Hammad ibn Zaid. Qala dzakara Ayub al-Qurra. Kemudian dia mengatakan ia menyebutkan Ayub al-Qurra. Nanzur Ayub. hadha Ayub ibn Abi Tamim al sakhtiyani Kita lihat di sini Ayyub, Ayyub ibn Abi Tamim al sakhtiyani Imam ahli al-Basrah. Beliau adalah imamnya penduduk Basrah, al muhaddis al-hafiz, seorang ahli hadis yang digelari al-hafiz. Maka yaqul? Apa yang ia katakan? Wa huwa aqrabu ahdan ila al-fitnah. Dan dia adalah orang yang hidup di masa yang dekat dengan terjadinya fitnah. Wal isnadu ilaihi sahih. Dan sanad yang disandarkan kepada adalah sanad yang sahih. Qala dzakara Ayyubul qurra alladziina kharaju ma'a ibn al-Ash'ats. Ia mengatakan Ayub menyebutkan tentang para qari yang keluar yang ikut memberontak bersama Ibnul Ash'as. Faqala Ayub. Maka Ayub mengatakan tentang mereka, la a'lamu ahadan minhum qutil. Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari mereka yang terbunuh illa qad rughiba lahu an masra'ih. Ai raghiba ahlul ilm wal fadl raghibu ay zaidu wa raghibu lahu an masra'i ay tamannaw an lam yuqtal fi hadha al makan baik tidaklah aku mengetahui seorang pun dari mereka itu para qurra yang ikut tersebut melainkan mereka berangan-angan untuk tidak terbunuh di dalam perangan, peperangan tersebut summa qala wala a'lamu ahadan naja falam yuqtal Kemudian beliau mengatakan dan aku tidak mengetahui ada seorang pun dari mereka yang selamat yaitu tidak terbunuh illa qad nadima ala ma kana minhum melainkan ia telah menyesali apa yang telah dia lakukan. Alladzina ashu ba'da alfitnah kulluhum nadimu Orang-orang yang masih hidup setelah terjadinya fitnah itu seluruhnya menyesal. Fa kaifa yahtajju bi fi'lihim unasun fa kaifa yahtajju unasun bifilihim waqad nadimu alaih. Nadimu. Bagaimana mungkin sebagian orang ada yang berdalil dengan perbuatan mereka padahal mereka saja telah menyesali dan bertaubat dari perbuatannya. Tatruk al-ahadits al-mutawatir as-sahiha bis-sahihain wa ghairihima kal-jibal thabitah. Engkau meninggalkan hadis-hadis di dalam sahihain dan selain keduanya, hadis-hadis yang kokoh yang kuat seperti sebuah gunung. Wa tahtaj bi fi'lin nadima alaihi fa'iluh kemudian engkau berhujjah berdalil dengan perbuatan orang yang sudah bertaubat darinya hadza ya'ni annaka muttabi'un li hawak maka ini menunjukkan bahwa engkau mengikuti hawa nafsumu wa tattakhil fi'la haula tadlisan 'ala an-nas wa dulsa wa tala'uban dan engkau menjadikan hujjah perbuatan mereka untuk menyamarkannya kepada manusia سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك Padahal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di hadapanmu. hadiyu sahabati amamak wa tawasayahum. Petunjuk para sahabat ada di hadapanmu, demikian pula wasiat-wasiat mereka. Hadiyu kibarit tabi'in amamak. Petunjuk para tabi'in yang senior ada di hadapanmu. Wa a'immatus sunnah alladhina ja'u ba'da hadhihi alwaqi'ah lam yahtaj biha ahadun minhum ala jawaz al-khuruj dan imam-imam ahlu sunnah yang masih hidup setelah terjadinya fitnah ini tak seorang pun dari mereka yang berhujjah dengan perbuatan tersebut tentang bolehnya memberontak kepada pemimpin wa man 'asha ba'daha nadim dan orang yang masih hidup setelah terjadinya fitnah tersebut menyesali perbuatannya bal hunaka atharun la yahdurunil an Bahkan di sana ada sebuah asar namun saya tidak ingat sekarang bi sanadin sahih anna Sa'id bin Jubair nafsuhu nadim. Dengan sanad sahih bahwa Ibnu Jubair Ibnu Sa'id bin Jubair bahwa Sa'id bin Jubair sendiri menyesali perbuatannya ba'da an najaa minha yaitu ketika dia telah selamat di dalam peperangan tersebut. Wa Sa'id bin Jubair syaikh Ayyub, Ayyub tilmid Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair adalah gurunya Ayyub dan Ayyub adalah muridnya Sa'id bin Jubair. Fa yadkhul fi qawlihi wa la a'lamu ahadan najafa lam yuqtal illa qad nadim ala ma kana minhu. Maka Sa'id ibn Jubair masuk dalam perkataan Ayub tadi yang mengatakan aku tidak mengetahui ada seorang pun dari mereka yang selamat dan tidak terbunuh melainkan ia menyesal karena perbuatannya. Wa qala Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad rahimahullah dan berkata Imam Ahmad itu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah لا يعجبني ما فعل سعيد هذا خلاف الآثار لا, لا يعجبني ما فعل سعيد أي أكرهه وأنهى عنه tidaklah membuatku kagum perbuatan Sa'id bin Jubair itu aku tidak menyukainya kenapa karena ia menyelisihi asar-asar الآن ننظر في هذا الربيع بن خالد الضبي المجهول ماذا سيروي عن الحجاج Baik, sekarang kita lihat tentang Ar-Rabi' ini yaitu seorang perawi yang majhul ini. Apa yang dia riwayatkan tentang Al-Hajjaj? Wa sananzur kaifa fahima ba'dhum qaul Al-Hajjaj hadha. Dan kita akan melihat bagaimana sebagian mereka memahami perkataan Al-Hajjaj berikut ini. Qala sami'tu Al-Hajjaj yakhutub faqala fi khutbati. Kata Ar-Rabi' bin Khalid Ad-Dabbi, aku mendengar Al-Hajjaj berkhutbah. Lalu ia mengatakan di dalam khutbahnya, yaqul rasulu ahadikum fi hajatihi akram am khalifatuhu fi ahlihi. Dia mengatakan dalam khutbahnya Seorang yang diutus oleh salah seorang dari kalian Untuk memenuhi kebutuhannya Lebih mulia baginya Atau seorang khalifah yang tetap tinggal di tengah-tengah keluarganya Di ahli Iraq Syiatun yufadziluna aliyan ala Uthman Di Irak ada sekelompok orang Yaitu Syiah Yang mereka lebih mengutamakan Ali dibandingkan Uthman ومما يحتجون به على فضل علي رضي الله عنه dan di antara dalil yang mendorong mereka untuk lebih mengutamakan Ali radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalahu ma'a Abi Bakr fil 'am at-tasi' lil hijrah fil hajj bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bersama Abu Bakar yaitu pada tahun ke-9 Hijriah li di dalam pelaksanaan haji liunadi fin nas alla yahujja ba'da al'am musyrik wa la yatuf bil bait uryan untuk mengumumkan yaitu agar ali mengumumkan di tengah-tengah manusia janganlah mereka melakukan tawaf dalam keadaan uryan dalam keadaan tanpa pakaian faqalu hadha yadul annahu afdal min uthman wa umar Maka kata mereka ini menunjukkan bahwa Ali itu lebih utama daripada Uthman dan Umar. Hakadha yaqulu Syiah bal wa yafaddilunahu ala Abi Bakar. Demikian orang-orang Syiah mengatakan, bahkan mereka mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Wastidlaluhum ghairu sahih. Dan pendalilan mereka ini tidaklah benar. Li'anna al-amir alladhi 'aqada lahu al-imra liyahujja bin-nas huwa Abu Bakar. Nabi SAW haqadha lahu al-imra. Naam. Karena pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk berhaji bersama manusia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. ولكن قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن العرف عند القبائل والعرب akan tapi dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya pengetahuan di antara sesama kabilah Arab idza kana bainahum ahd amam ahd ittifaq ittifaqiyyan apabila di antara sesama mereka ada kesepakatan la yukhbir bi wa ilghaiha illa rajulun min baiti an-nabi aw al-khalifah maka tidak ada yang mengabarkan atau membatalkan kesepakatan tersebut kecuali seorang yang berasal dari rumah atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam fa mura'atan li hadha arsala Nabi sallallahu maka karena memperhatikan permasalahan ini maka Nabi mengirim atau mengutus Ali radhiyallahu anhu falamma lahiqa ila makkah qala lahu abu bakr aamirun يعني أرسلك أم مأمور يعني قال بل مأمور يعني أبو بكر يقول لعلي أرسلك رسول الله لتكون أميرا على الحج بدلا عني فأطيع أم أنت مأمور تدخل تحت إمرتي Tatkala ia berjumpa dengan Abu Bakar di Mekah, Abu Bakar mengatakan kepadanya, "Apakah engkau ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpin penggantiku atau engkau diperintahkan untuk tetap berada di bawah kepemimpinanku?" فبعث أبو بكر بعد ذلك عليا وأبا هريرة ينادون في الناس بالبراءة Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk Ali radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengumumkan di tengah-tengah manusia untuk berlepas diri dari kaum musyrikin. Al-Hajjaj yurid an yarudda alaihim istidlalahum hadha. Maka Al-Hajjaj di dalam khutbahnya ini ingin membantah pendalilan mereka ini. Itu orang-orang Syiah jadi. Wa huwa laysa min al-ulama ar-rasikhin hatta yuhsin al-istidlal. Dan dia itu Al-Hajjaj bukanlah termasuk dari kalangan ulama yang mendalam ilmunya sehingga ia baik di dalam berdalil. Inna ma huwa amirun talimun mubir. Melainkan dia hanyalah seorang amir, seorang gubernur yang zalim. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب غزوة بدر ترك عثمان خليفة له في أهله يمرض بنته حتى توفيت رضي الله عنها Maka dia mengatakan kepada mereka itu Al-Hajjaj mengatakan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau membiarkan Utsman radhiyallahu anhu tetap tinggal bersama keluarganya hingga wafat. فلا أستبعد أن هذا الربيع بن خالد الضبي كان شيعيا maka tidak mustahil bahwa orang yang bernama Ar-Rabi' bin Khalid Ad-Dabbi ini adalah seorang dari kalangan Syiah. Falamma sami'a hadza qal tatkala ia mendengar perkataan Al-Hajjaj tadi ia berkata qal faqultu fi nafsi lillahi alayya alla usalli khalfaka salatan abada وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل طيب kemudian kata Ar-Rabi setelah mendengar perkataan Al-Hajjaj tadi aku mengatakan di dalam hatiku demi Allah aku tidak akan salat di belakangmu untuk selama-lamanya dan apabila aku mendapatkan ada suatu kaum yang memerangimu wahai Hajjat, maka aku juga akan memerangimu bersama mereka. Kemudian Ishaq menambahkan di dalam hadisnya, lalu Ar-Rabi ikut perang yaitu dalam peperangan Al-Jamajim tadi hingga ia terbunuh. Wa qaul Utsman afdal min Ali radhiyallahu anhu. Hadza alaihi al-adilla wa ijma' ahli sunnah. Dan kondisi Utsman radhiyallahu anhu lebih mulia, lebih utama daripada Ali ini didukung oleh dalil-dalil dan kesepakatan ahlu sunnah. Wa in kan istidlalul Hajjaj qad yustadrak alaihi meskipun pendalilan yang disampaikan oleh Al-Hajjaj dipahami darinya bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sulh al-Hudaybiyah arsala Uthman ila Makkah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perdamaian Al-Hudaybiyah mengutus Uthman radhiyallahu anhu ke Makkah walamma fi ghazwati Tabuk جعل عليا خليفة له على المدينة وعلى أهله وزوجاته وذراريه ولما ذهب الناس إلى غزوة تبوك جعل عليا أميرا على المدينة يخلفه في أهله حتى يرجع نعم طيب tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat perang Tabuk beliau menjadikan Ali sebagai khalifah yang menjaga keluarga beliau hingga beliau kembali wa ala kulli hal al isnad wal qissa la tasih dan apapun keadaannya sanadnya tidaklah sahih lakinnal ajab akan tapi ada hal yang menerangkan anna ba'da syurrah sunan abi daud bahwa sebagian penyarah kitab sunan abi daud fahimu min hadhihi al-khutbah lil-hajjaj fahman ajiban mereka memahami dari khutbah al-hajjaj ini pemahaman yang sangat mengherankan فزعموا أن الحجاج يفضل عثمان على الأنبياء والمرسلين maka mereka meyakini bahwa Al-Hajjaj lebih mengutamakan Uthman daripada para nabi dan para rasul ثم قالوا إذن فهو كافر kemudian mereka mengatakan kalau begitu berarti Hajjaj ini kafir تكفر مسلما mereka mengkafirkan seorang muslim bi isnadin la yathbut dengan sanad yang tidak sahih walaysa hadha huwa al-ma'na alladhi turidu dan bukan ini makna yang diinginkan oleh al-hajjaj innama yatakallam 'an at-tafdhil baina ali wa uthman radhiyallahu anhuma ajma'in melainkan ia berbicara tentang diutamakannya uthman keutamaan di antara uthman dan ali radhiyallahu anhum ajma'in fa kayfa ja'altahu yufaddil uthman 'ala al-anbiya wal rusul Lalu bagaimana engkau mengatakan atau menjadikan Al-Hajjaj ini lebih mengutamakan Utsman daripada para nabi dan para rasul? Fantabih laysa kull ma taqra'uhu taqbalhu. Maka perhatikanlah, tidak semua yang kamu baca itu kamu terima langsung. Hatta tata'akkad min sihhatihi sanadan wa ma'na. Sampai engkau benar-benar memastikannya, memastikan kebenarannya dari segi sanatnya dan dari segi matannya. Walakin aqulu lakum sirran akan tapi saya akan mengatakan kepada kalian sebuah rahasia kathirun minal muslimin banyak dari kalangan kaum muslimin waqad yakunu fihim tullabu ilmin wa ulama wa ubbad dan di antara mereka ada yang penuntut ilmu ada yang para ulama ada yang ahli ibadah idza kanat at-tuhma muwajjaha ila al-hukam atau ila al-athriya wa at-tujjar la yataharraun apabila tuduhan itu diarahkan kepada para pemimpin atau kepada al-asriya itu orang-orang yang memiliki harta la yataharraun wa yatathabbatun maka mereka tidak mencari berita tentang kebenaran tuduhan tersebut karena tuwafiqu ma fil qalb seakan-akan tuduhan-tuduhan itu mencocoki apa yang ada di dalam hatinya. Kafir minan nas yahmil fi qalbihi ala hadaini naw'ain. Banyak dari kalangan manusia membawa di dalam hatinya dua jenis berikut ini. Ahla sarwah wa ahla wilayah wal hukum. Yaitu dengki atau iri kepada orang-orang yang memiliki kemewahan dan orang-orang yang menjabat sebagai pemimpin. Wa haulai muslimun. Padahal mereka itu juga orang-orang Islam. لا يجوز أن tansuba li kafir ma lam Engkau tidak boleh menyandarkan kepada orang kafir sesuatu yang tidak dia katakan. Fa kaifa Lalu bagaimana lagi dengan seorang muslim? Fantabihu habibakumullah. Maka perhatikanlah ini, semoga Allah menjaga kalian. Katsirun minan nufus ibarat mashhuna mufassarah. Katsirun minan nufus mali'ah atau mashhuna, ma ada yang معروفة ها يعني فيها أحقاد على من أعطاهم الله الولاية أو المال kebanyakan jiwa-jiwa itu dipenuhi dengan sifat dengki iri kepada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kepemimpinan dan Allah berikan kepada mereka harta yang banyak. ودائما تجد عندهم يعني ماذا أقول تجد عندهم حقد على أصحاب السلطة أو المال dan sering engkau melihat mereka ini atau jiwa-jiwa itu padanya terdapat kedengkian kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan orang-orang yang memiliki harta. Wa hadza mukhalifun lisyar'. Dan ini menyelisih syariat. Fi sahabati kana aghniya'u athriya' wa kana fuqara' yujadun. Di kalangan para sahabat saja ada orang-orang yang kaya dan juga ada orang-orang yang fakir. Fa hunaka min as-sahabah man yujahhizul jaysh ka Utsman radhiyallahu an. Di antara mereka atau di antara para sahabat ada yang menyiapkan pasukan dengan hartanya yaitu seperti Utsman radhiyallahu an. Wa min al sahabati man yusra' min al-ju' ka Abi Hurairah radhiyallahu an. Namun di antara para sahabat ada yang merasakan sakit karena kelaparan seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa huna kafi awal al-amr fuqara' min al-muhajirin la yajiduna ma'wan ولا بيتا ولا أهلا فيسكنون في جهة المسجد في جهة من المسجد يقال لها الصفة Dan di awal-awal hijrah ada dari kalangan orang-orang muhajirin yang mereka ini adalah orang-orang fakir, tidak memiliki tempat berlindung, tidak memiliki tempat tinggal, rumah, tidak memiliki keluarga dan mereka tinggal di salah satu sudut masjid yang mereka dikenal dengan Ashabus Sufa. Falamma fataha Allahu al-buldan Namun tatkala Allah telah menaklukkan negeri-negeri, kharaju ila bilad, maka mereka keluar ke negeri-negeri tersebut. Wasara minhum umara, maka di antara mereka ada yang menjadi pemimpin-pemimpin. Wasara minhum tujjar athriya, di antara mereka ada yang menjadi pedagang-pedagang yang kaya raya. Wa lam tarji' mas'alat as-suffaqat ila al-ummah ba'da dhalik. Setelah itu tidak kembali lagi masalah yang dihadapi oleh ashabus sufah. Innama kanat marhala thumma intahat melainkan itu hanyalah sebuah fase kehidupan kemudian dia berakhir. Fal maqsud anna al mujtama'at tatafawat. Maka maksudnya di sini bahwa masyarakat itu ya berbeda-beda. Wa anna Allah qaddara lin nasi hadha kama taqaddam min dars al madhi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan hal ini bagi seseorang sebagaimana yang telah berlalu pada pelajaran yang telah lalu. Fataharru wa tathabbatu maka hendaklah kalian mencari kebenaran dan memastikan kebenaran berita yang kalian dengar. Ma yunsab ila al-hukam wa ila al-ulama wa ila al-athriya yahtaj ila tahrik. Apalagi berita-berita yang disandarkan kepada pemerintah, kepada para ulama, kepada orang-orang yang memiliki harta, maka itu perlu untuk diperiksa dan dipastikan kebenaran beritanya. Fatantashir al-akadhib wa syai'at sebab banyak tersebar berita-berita hoax wa khassatan 'ala al-hukam apalagi berkaitan dengan pemerintah hatta tasura an-nufus wash-shu'ub diddahum agar berita itu membangkitkan eh, kemarahan para uh, masyarakat untuk melawan pemerintah tersebut ثم قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء وهذا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني نعم طيب kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan telah bercerita kepada kami Muhammad ibn al-Ala قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش المقرئ dia berkata telah bercerita kepada kami Abu Bakar itu Ibnu Al-Ayyash Al-Muqri an Asim wa Ibnu Bahdala ibn Abi An-Najud ay An-Najud ايضا المقرئ dari Asim itu ibnu Abi Al-Bahdala An-Najud ibnu Bahdalah ibnu Bahdala ma'ruf bi'asim bin Abi Najud Baik, yang dikenal dengan Abi Najud Al-Muqri al-Mashhur Naam Al-Muqri قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول Ia berkata, aku mendengar Al-Hajjaj dan ia berada di atas mimbar seraya mengatakan تعرض الحجاج في خطبته هذه إلى ثلاثة أمور الحجاج di dalam khutbahnya ini mengarah kepada tiga perkara أو بالأصح أربعة أمور عفوا atau yang lebih tepat empat perkara عفوا الأمر الأول الأمر بطاعة الله perkara yang pertama adalah perintah untuk menaati Allah وتقوى الله dan perintah untuk bertakwa kepada Allah وقد أحسن في ذلك dan ini adalah perkara yang bagus yang ia lakukan di dalam hal itu. Wal amr ats-tsani amruhu bi ta'ati al-khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Yang kedua, di dalam khutbahnya ia mengarahkan kepada perintah untuk menaati khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Wa qad ahsana fi dhalik. Dan ini juga perbuatan yang baik yang dilakukannya. Illa annahu za'am annahu bila istithna. Namun ia meyakini bahawa ketaatan kepada khalifah itu tanpa pengecualian wassawab anna ta'at ghairillahi wa rasulih yustathna fi ghairi ma'siyatillah padahal yang benar menaati selain Allah dan rasulnya itu dikecualikan dengan perkara-perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah wa li'annahu lam yastathni dan dikarenakan di sini dia tidak membeli, memberikan pengecualian akhbara bima yadull ala jur'atihi ala ad-dima' wal 'iyadu billah maka ini menunjukkan kepada apa yang dilakukannya berupa tindakan kama melampaui batas terhadap darah-darah kaum muslimin fa huwa yu'aqib bi aktsar min mustahiq adh maka ia menghukum orang-orang atau masyarakatnya dengan hukuman yang lebih berat daripada apa yang seharusnya diberikan. Fayad'i wa yaqul, "Law amartu an-nas an yakhruju min hadha al-masjid, fakharaju min min hadha al-bab, fakharaju min al-bab al-akhar, la ra'aytu annahu yahillu li dima'ahum." A'udzu billah. Maka Al-Hajjaj mengatakan, "Kalau seandainya aku merintahkan seorang laki-laki keluar dari masjid melalui pintu ini, kemudian dia keluar dari pintu itu, maka aku memandang halal darahnya bagiku. Hadza min israfih wa jawrih wa dhulmih. Ini termasuk dari bentuk ya sikapnya melampaui batas, kezaliman dan kelalimannya. واستخدامه العقوبات الشديدة كالقتل ونحوه dan dia menggunakan hukuman-hukuman yang berat seperti membunuh dan yang semisalnya في غير محلها dalam perkara yang bukan tempatnya الأمر الثالث perkara yang ketiga اعترض بجهله على قراءة عبد الله بن مسعود dengan kejahilannya ia mengomentari bacaan Abdullah bin Mas'ud لأن هذه القراءة تخالف مصحف عثمان رضي الله عنه أرضاه karena bacaan Abdullah bin Mas'ud ini berbeda dengan mushaf yang dicetak dengan uh, kiraannya Utsman radhiyallahu anhu. وقد كان رجع ابن مسعود إلى مصحف عثمان Dan Ibnu Mas'ud telah kembali kepada mushaf yang dicetak dengan qiraahnya Uthman. Wa kana mushaf Utsman radhiyallahu anhu alladhi bi aidi al-muslimin al-yawm bi ijma' as-sahabah kullihim. Maka uh, mushafnya Utsman radhiyallahu yang ada di tangan-tangan manusia di hari ini itu semuanya berdasarkan kesepakatan imam-imam kaum muslimin. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata إنما فعله عثمان من جمع المصحف عن مشورة منا أجمعين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم Utsman radhiyallahu taala anhu mengumpulkan Al-Qur'an itu menjadi satu itu berdasarkan musyawarah dengan kami seluruhnya yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin baqiya tullab akhadhu 'an Ibn Mas'ud qira'atahu akan tapi masih ada murid-murid yang mengambil bacaan Abdullah bin Mas'ud. Wantasharu fi qura al-Iraq wa ghairiha. Kemudian murid-murid ini menyebarkan bacaan tersebut ke berbagai macam penjuru kota dan penjuru negeri. Fakanu yaqra'una bihadhihi al-qira'ah al-mukhalifa li mushaf Utsman. Sehingga mereka membaca Al-Qur'an dengan bacaan-bacaannya dengan bacaan ini yang mana bacaan ini menyelisihi mushaf yang dikumpulkan oleh Uthman. Uthman. ولو أحسن الحجاج ووفق Kalaulah seandainya Al-Hajjaj itu diberikan taufik, لكان اكتفى بدعوة الناس إلى ما أجمع عليه الصحابة من مصحف عثمان maka cukuplah ia mengajak seluruh manusia untuk sepakat membaca dengan bacaan yang terdapat dalam mushafnya Uthman ولكنه تكلم بوقاحة على ابن مسعود وعلى قراءته akan tetapi sayangnya ia malah membicarakan dengan cara mencela bacaannya Abdullah bin Mas'ud فنعوذ بالله من قبح اللسان على عموم المسلمين فكيف على أصحاب رسول رب العالمين maka kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari lisan yang buruk terhadap sesama kaum muslimin apalagi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam amma al-amru ar-rabi' adapun perkara yang keempat فتحدث عن الموالي في العراق Dia berbicara tentang bekas-bekas Buddha yang ada di Irak. Wa aktsaruhum min al-ajam ghairil Arab. Dan mayoritas mereka itu berasal dari non Arab. Wa kanu yusammunahum al-hamra lihmirar yani isamuhum ghair al-Arab. Al-Arabi asmar, ada ahmar. Naam. Baik, dan mereka menamakan orang-orang tersebut dengan al-hamra karena warna merah yang ada pada kulit mereka. Fakanu yusyi'una al-fitan. Maka mereka yusyi'un itu menyebarkan fitnah-fitnah ala hasabi za'min. Menurut ya keyakinannya Hajjaj. Wa anna minhum man yaqul sawfa naf'al kadza wa naf'al kadza wallahu a'lam annaha min al-umur al-muta'alliqa bis-sultah wad-dawlah. Baik dan Al-Hajjaj meyakini bahawa di antara mereka ada yang mengatakan kami akan melakukan demikian, kami akan melakukan demikian dan zahirnya ia berkaitan dengan masalah kepemimpinan Al-Hajjaj. Fatahaddadahum bil ibadat tammalahum. Maka Al-Hajjaj mengancam mereka akan menghabisi mereka seluruhnya. Fakana fi sayfihi jawrun azim. Maka pada pedangnya Al-Hajjaj itu terdapat kelaliman dan kezaliman yang besar. Allahu musta'an. هذه أربعة أمور في هذا الأثر الذي سنقرأه سريعا إن شاء الله لخصتها لكم Inilah empat perkara yang akan disebutkan di dalam asar ini dan kita akan membacanya secara cepat insyaallah taala saya telah meringkasnya untuk kalian. قال عاصم سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول berkata Asim aku mendengar Al-Hajjaj dan ia berada di atas mimbar ia berkata اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنويه اي بلا استثناء bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian dan tidak ada pengecualian padanya والامر بتقوى الله امر بما امر الله به ورسوله dan perintah untuk bertakwa kepada Allah adalah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. وهذا الاسناد الثابت عن الحجاج هل يأمر كافر بتقوى الله؟ Taib. Dan ini adalah sanad yang sahih dari Al-Hajjaj yaitu bahwa ia memerintahkan seorang yang kafir untuk bertakwa kepada Allah. Hada wadhihan lakum insyaallah. Dan ini jelas bagi kalian insyaallah. Qala wasma'u wa athi'u laysa fiha mathnawiyyatun li amiril mu'minin Abdul Malik. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan dan hendaklah kalian mendengar dan taat. Tidak ada pengecualian di dalamnya kepada Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. وأمره بالسمع والطاعة للخليفة أمر بما أمر الله به ورسوله Perintah al hajjat kepada mereka untuk mendengar dan taat kepada khalifah adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. ففي خطبته جمع بين الإحسان والإساءة maka di dalam khutbahnya Al-Hajjaj mengumpulkan antara kebaikan dan keburukan. Tsumma wallahi law amartu an-nasa an yakhruju min babin min abwabil masjid fa kharaju min babin akhar lahallat li dima'uhum wa amwaluhum. Masyaallah. Kemudian dia mengatakan demi Allah kalau aku memerintahkan manusia untuk keluar dari pintu dari sebuah masjid lalu mereka keluar dari pintu yang lain akan halal darah-darah mereka dan harta-harta mereka bagiku. Nasallallahu al-afiyah. Walau, thumma qal, walau wallahi law akhaztu rabi'ah bimudar, akbar qabilatain fil Arab. Kemudian dia berkata, demi Allah, kalau seandainya aku menghukum rabi'ah di dari Uh, suku mudar, dan ini adalah suku yang terbesar di dalam kabilah-kabilah Arab. Wa mudar minha Quraish minha ghaira uh, di dalam kabilah Mudhar itu ada Quraisy dan ada yang lainnya. Ai law qatala qabilat Rabi'ah kamila min ajli haqq Quraisy lakana dhalika halal 'indahu. Yaitu kalaulah seandainya ia membunuh suku atau kabilah Rabi'ah karena membela hak Quraisy, tentulah itu halal baginya. Baik. Afwan. Ah. ويا عذيري من عبد هذيل عفوا أنا أخطأت على الحجاج الظاهر هو لا يقصد عبد الله بن مسعود يقصد تلميذ من تلاميذ عبد الله بن مسعود أنا صحح هذا نعم طيب di sini saya ingin membenarkan bahwa ia ia mencela muridnya dari Abdullah bin Mas'ud yakni tilmid Abdullah bin Mas'ud qala wa man wa ma wa ya adhiri ay man ya'dhiruni min 'abdi hudayl yaz'umu anna qira'atahu ah la la huwa nafsuhu قراءته عندك من عبد الله ولا من عند الله من عند الله اه خطا عندي خلاص خلاص قل كلامي الاول واصبر طيب كتب beliau يا منار apa yang beliau katakan pertama kali آه، itu الذي فيه الذي هنا خطا في الطباعه خطا khata al ada kesalahan dalam cetakan والذي سبق وغلطه من ذهن من حفظه هو الصواب نعم طيب yang muncul dari طيب. hafalan saya itu yang benar ثم قال والله ما هي الا رجز من رجز الاعراب ما انزلها الله على نبيه عليه السلام والرجز وزن من اوزان الشعر عند العرب. Kemudian dia mengatakan, نوع من انواع Wahai orang-orang yang memberikan uzur kepadaku dan tidak mencelaku terhadap perbuatanku kepada Abdul Hudzail yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia menyangka bahwa bacaannya itu berasal dari sisi Allah. Demi Allah, bacaan dia itu tidak lain kecuali hanyalah seperti syair-syair dari syair-syair Arab. Wa Abdullah ibn Mas'ud mat qadiman قبل أن تأتي هذه الفتن وقبل أن يصير عبد الملك بن مروان خليفة لكن سبحان الله نعم padahal Abdullah bin Mas'ud sudah lama beliau wafat yaitu sebelum terjadinya fitnah-fitnah ini dan sebelum Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah ثم ذكر الرابع قال وعذيري أي من يعذرني من هذه الحمراء تقدم تعريف الحمراء أنهم موالي العجم ما ترجمته ما أنزله عذيري ها ما أنزلها dia mengatakan itu Al-Hajjaj mengatakan tentang bacaan Abdullah bin Mas'ud Allah tidak menurunkan bacaannya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Mas'ud was sahaba a'lam minhu wa min mil'il ard mithla bima anzal Allah ala rasulih dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu padahal lebih tahu tentang lebih tahu daripada dia dan dari seluruh yang ada di muka bumi ini tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Lakin qultu lakum intabahu li hadha. Raja'a Abdullah bin Mas'ud wa ma'a sahabah lil ijma' ala mushaf Uthman. Akan tapi aku telah mengatakan kepada kalian perhatikan ini bahwa Abdullah bin Mas'ud telah rujuk dan dia telah kembali kepada kesepakatan para sahabat yaitu membaca dengan bacaan yang dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Baqiya ba'd at-talamiz yarawna qira'atah. Hanya saja masih ada murid-murid beliau yang masih membaca dengan bacaan beliau. Mithl al-hadits al-mansukh. Seperti hadis yang dihapus al-mansukh. Yuhaddits sahabi fi baladin bi haditsin sami'ahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablughu annahu qad nusikh. Seorang sahabat menceritakan sebuah hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat dan belum sampai kepadanya bahwa hadis itu telah dihapus hukumnya. Fa ya'khudh bihi talamizatuhum wa talamizatu talamizatihim wa hakadha. Lalu riwayat itu diambil oleh murid mereka, murid dari murid-murid mereka dan demikian seterusnya. Was sahaba intasharu fil buldan dan para sahabat telah tersebar di segala penjuru negeri. فاتحين ودعاة إلى الله ومعلمين Mereka menaklukkan negeri-negeri tersebut. Kemudian mereka menjadi dai dan mengajarkan kepada umat. ويكون أخوه الصحابي الآخر قد سمع الحديث الذي ينسخ هذا الحديث Dan Salah seorang dari saudaranya dari kalangan para sahabat telah mendengar bahawa hadis ini telah dihapus hukumnya. Lam yablugh as-sahabil awwal. Yang mana berita tentang dihapusnya hukum tersebut tidak sampai kepada sahabat yang pertama. Wala talamidatah. Dan tidak sampai pula kepada murid-muridnya. Wa hadza min asbab ikhtilafil fuqaha. Maka inilah sebab terjadinya perselisihan di antara kalangan ahli fikih. Faman ijtama'a 'indahu an-nasikh wal mansukh, alhamdulillah, maka orang yang dia mendapati hadis ini menghapus hadis yang dihapus, maka alhamdulillah. La yata'assab li madhhab wala li syekh. Dia tidak akan bersikap fanatik kepada madhab tertentu dan kepada guru tertentu. Qala wa 'adhiri min hadhihi al-hamra yaz'umu ahaduhum annahu yarmi bil hajar fa yaqul ila an yaqa' al-hajar qad wahdatha hadatha amrun ay annahum yaf'aluna af'alan fil balad wallahu a'lam. Naam. Baik, kemudian Al-Hajjaj mengatakan, "Wahai orang-orang yang memberikan hamra, uzur kepadaku dan tidak mencelaku terhadap perbuatanku kepada al-hamra ini, yaitu orang-orang uh, non-Arab dari kalangan bekas budak." Baik, di mana salah seorang dari mereka meyakini bahwa ia akan melemparkan batu. Kemudian dia berkata, "Ila ayyatu anajir." Hmm? Ila ayyatu anajir يحدث أمر يعني سرعة إحداثهم للأمور والفتن Baik. Ia mengatakan, ya tidaklah batu yang dilemparkan tadi jatuh, melainkan sudah terjadi fitnah yang baru. لأنهم كثروا كثروا في البلاد Karena mereka ini, itu orang-orang yang dijuluki Al-Hamra tadi, banyak di negeri tersebut. فيقول أحدهم لو أردنا أن نفعل شيئا نفعله قبل أن تصل هذه الحجر إلى محلها إلى المكان الآخر Baik, salah seorang di antara mereka mengatakan kalau kami ingin melakukan sesuatu, kami bisa melakukannya dengan cepat, yaitu ketika kami melempar batu, sebelum batu itu jatuh, kami sudah melakukannya. Fayuhadidun ad-daula wan nas bi kathratihim wa uddatihim. Maka mereka mengancam negara dan manusia dengan ramainya jumlah mereka. Faqala al-Hajjaj, "Fa wallahi la ad'annahum kal amsi ad-dabir aw adh-dhahib, ya'ni ubiduhum ibadatan Maka Al-Hajjat mengatakan, demi Allah, aku akan membiarkan mereka seperti yang telah lalu, yaitu akan menghabisi mereka seluruhnya. Qala 'Asim fa dzakartuhu lil A'mash, fa qala ana wallahi sami'tuhu minhu. Asim berkata, aku menyampaikan tentang أو, khutbah. أو أبو بكر بن عياش نسيت ابن أبي عياش نسيت أنا الآن قائل نعم Alladhi qala. إيه. قال فذكرته إلى أعمش فقال أنا والله سمعته منه نخلص بسرعة Kemudian aku menyebutkannya kepada Al-A'mash itu tentang khutbah tersebut. Lalu A'mash mengatakan, demi Allah aku juga mendengarnya darinya. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة Kemudian dia mengatakan itu Abu Dawud rahimahullah mengatakan telah bercerita kepada kami Utsman ibnu Abi Shaybah. Ada hadisnya ibnu Idris, wa Abdullah ibnu Idris. Dia berkata telah bercerita kepada kami ibnu Idris, itu Abdullah ibnu Idris. Ulla, insyaAllah. Anil A'mash dari A'mash. Kata Sembilan Al Hajjaj, yaqool ala al Minbar. Kata A'mash, aku mendengar Al Hajjaj mengatakan di atas minbar. Hadhih al Hamra, Hadhihi al-hamra itu orang-orang yang bekas budak non Arab ini habrun habrun yakni qat' qat' mereka habrat al-lahm lamma taqta'ha mereka pantas untuk dicincang-cincang ama wallahi qad عندنا طبعها عندي صورتموها لو شوف لابد كلمة لو أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرن لأذرنهم كالأمس الذاهب يعني الموالي نعم Ketahuilah demi Allah kalau seandainya aku memukulkan sebagai uh, satu tongkat kepada tongkat yang lainnya, tentulah aku akan menjadikan mereka seperti yang telah lalu yang hilang, yaitu akan membinasakan mereka seluruhnya. ثم نختم هذه الآثار عن الحجاج بهذا الأثر الضعيف أيضا قال حدثنا قطن بن نسير وهو ضعيف Kemudian Al-Imam Abu Daud mengatakan telah bercerita kepada kami Qatan Ibnu Nusair dan dia adalah seorang perawi yang lemah. Qala hadatsana Ja'far yani bin Sulaiman. Dia berkata telah bercerita kepada kami Ja'far itu Ibn Sulaiman. Qala hadatsana Daud bin Sulaiman yani Tayalisi Abu Daud Al-Imam Tayalisi. Dia berkata telah bercerita kepada kami Sulaiman Ibn Daud An Tayalisi an Syarik bin Abi Namir dari Syarik ابن أبي نمير ابن أبي نمير عن سليمان الأعمش dari Sulaiman al-A'mash قال جمعت مع الحجاج فخطب dia berkata aku pernah salat Jumat atau aku salat Jumat bersama Al-Hajjaj lalu ia berkhutbah فذكر حديث أبي بكر بن عياش lalu ia menyebutkan hadis Abu Bakar ibn Ayyash المتقدم معنا yang telah berlalu kita dengar قال فيه فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفية عبد الملك بن مروان طيب Al-Hajjaj mengatakan dalam khutbahnya, hendaklah kalian mendengar dan taat kepada khalifah Allah dan orang pilihannya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Wasaqal hadis dan beliau membawakan hadis tersebut. Waqad walau akhadtu Rabi'a bi Mudhar. Nafsu. Dan dia mengatakan kalaulah seandainya aku walam yadhkur Rabi'ah dari suku Mudhar, walam yadhkur qissat al-Hamra fi hadhihi riwayah. Di dalam riwayat ini dia tidak menyebutkan kisah tentang al-Hamra. Musalli insyaallah. طيب ناخذ حديثين أو هما بالأصح حديثا واحدا حديث سفينة نختم به حتى لا نشق عليكم طيب kita akan mengambil dua hadis atau satu hadis agar tidak memberatkan kalian تقدم معنا في الأحاديث السابقة telah berlalu bagi kita dalam hadis yang telah lalu قال حدثنا سوار بن عبد الله صوت الآن شوف حدثنا سوار بن عبد Abdullah. Imam أبو داود mengatakan telah bercerita kepada kami سوار ibnu Abdullah. الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن عبد ia berkata telah bercerita kepada kami Abdul Waris ibn Sa'id an Sa'id ibn Jumhan dari Sa'id ibn Jumhan fi indak hak عندي ليس ذلك ليس هكذا عندي مختلف ما في حق الله المستعان عندك اختلف طيب قال عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه dia berkata dari Sa'id bin Jumhan dari Safinata radhiyallahu an. Safinah Maula Ummi Salamah radhiyallahu anha. Safinah adalah bekas budaknya Ummu Salamah radhiyallahu anha. A'taqathu ala syart an yakhdama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah membebaskannya dari status budak dengan syarat ia membantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala law lam tashtariti lama faraqtuh. Lalu Safinah mengatakan, kalaupun engkau tidak menyaratkan hal itu, kepada kepadaku aku tidak akan meninggalkan beliau ay anna syartaki wafaqa raghbati yaitu bahwa syarat yang kau berikan itu cocok dan sesuai dengan keinginanku fi khidmatin nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu keinginanku memang membantu nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna ma'ahu safaran wa hadara dan aku selalu bersama beliau dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi tidak safar والذي laqabahu Safinah huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menggelari beliau dengan Safinah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syabbahahu bis Safinah fil bahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakannya dengan kapal di laut. لأنهم في السفر كان كلما ضعف أحد المسافرين رمى عنه متاعه من حربة أو سيف أو غير ذلك فيحمله سفينة فجاء محملا بمتاع إخوانه Jadi, Karena mereka ketika dalam perjalanan safar, kemudian salah seorang dari mereka ada yang lemah, maka ia melemparkan barang-barang bawaannya, pedang dan yang lainnya, kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan di atas sebuah kapal yang akan membawanya. فشبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة Ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, karena dia membawa barang-barang tadi, engkau adalah safina. Imma safina al-bahr awal murad al-rahilah al-kabira yang tahmil mata al-nas. Baik, bisa jadi ia disamakan dengan safinah yang ada itu kapal yang ada di laut atau yaitu kendaraan yang besar yang bisa membawa barang-barang yang banyak. Waktu sama rahul dan ia juga dinamakan dengan ar-rahul wa tusamma al-ibil safinatus sahara dan unta itu dinamakan uh, safinah padang pasir itu kapal padang pasir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafatun nubuwah 30 sana thumma yu'ti Allahu al-mulka aw mulkahu man yasha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khilafah kenabian itu berlaku selama 30 tahun Kemudian ah. setelah itu Allah memberikan kekuasaan atau kekerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki sebagaimana yang telah lalu hadisnya. Inti taqdim ta'khir. Qala Sa'id bin Jumhan, qala Safinatu. Baik Sa'id bin Jumhan mengatakan, berkata kepada kepadaku Safinah, amsik 'alaik yakni 'ud. 'Ud, amsik 'alaik yakni 'ud. Hitunglah olehmu. Hmm. Hatta yufassir lahu al-hadits hingga ia menafsirkan kepadanya hadis. Qal Abu Bakrin sanatain. Hitunglah olehmu Abu Bakar menjabat selama dua tahun. Wa huna alga as-safina radhiyallahu anhu al-kasr yusamma ilgha al-kasr lam yadhkur ash-shuhur wal ayyam. Di sini uh, Safinah menggenapkannya. Dua tahun beliau tidak menghitung hari-hari dan bulan-bulannya. Wahada hadha min asalibil Arab عند ذكر الأعداد. Dan ini termasuk dari metode orang-orang Arab ketika menyebutkan bilangan-bilangan. Idza kana qalilan al-ghawf. Apabila hanya bilangan itu hanya sedikit maka mereka uh, tinggalkan, tidak mereka hitung. Wa idza naqasa qalilan, misalnya 10 ashhur, qalu sana. Apabila kurang sedikit, misalnya satu tahun kurang dua bulan, maka mereka langsung mengatakannya sana. Satu tahun, padahal lapan bulan. Hmm, Lain bit tahdid khilafat Abu Bakar sanatain wa thalathat ashhur wa kadha yawm yani ayyam. Baik, karena masa khilafahnya Abu Bakar itu Dua tahun sekian bulan dan sekian hari. Baik, qala Abu Bakar sanatain. Baik, Safinah mengatakan Abu Bakar dua tahun wa Umar 10. Umar menjabat selama 10 tahun. Hadi kam? Berapa totalnya? 12 belas tahun. sana dua belas tahun. Wa Utsman 12 dan Uthman menjabat sebagai khalifah 12 tahun wa Aliun kada yani ali sitt dan ali demikian yaitu ali 6 tahun fatammati 30 sana maka sempurna 30 tahun wa ba'dhum qala inna ath-30 tammat illa 6 ashhur dan sebagian mereka mengatakan yaitu 30 tahun kurang 6 bulan hiya allati qad kana du'iya ila khilafat wa imrat al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu dan itu yang dikatakan pada khilafahnya Al Husain bin Ali radhiyallahu anhu. al Hasan. Al Hasan. Oh, طيب yaitu khalifah Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. lakinnahu kama sayati fi khabar an-nabi sallallahu alaihi wasallam عليه inna ibni hadha sayyid wa sayuslihu وسيصلح bihi به ta'ifatayn 'azimatayn min al-muslimin Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang akan datang bahwa cucuku ini yaitu Al Hasan adalah seorang pemimpin. Dia akan mendamaikan dua kelompok yang besar yang berselisih. Fakana dzalika 'amal jama'ah lamma tanazal bi Muawiyah wa ijtama'a Dan itu terjadi pada tahun Al-Jama'ah yaitu ketika ia mengalah kepada Muawiyah dan ia bergabung dengan Muawiyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum ajma'in semoga Allah meridai mereka seluruhnya qala sa'id ibn jumhan qultu li safina berkata sa'id ibn jumhan aku pun mengatakan kepada safina inna ha'ula'i yaz'umun anna aliyan radhiyallahu an lam yakun bi khalifah sesungguhnya mereka ini meyakini bahwa ali bukan termasuk dari khalifah man hadha alladhi lam yuhaddad manhu siapa orang-orang ini di sini tidak disebutkan, tidak diceritakan siapa mereka. Hal hum min al-khawarij? Apakah mereka dari golongan orang-orang khawarij? Fa hadha wadih yukaffiruna. Dan ini jelas karena mereka mengkafirkan Ali wa la yarawnahu khalifah dan mereka tidak menganggapnya sebagai khalifah. Hal hum min ba'd sighar Bani Marwan min Bani Umayyah? Apakah mereka berasal dari anak-anak mudanya Bani Umayyah? Fa inna la na'rif an kibarihim ahadan yat'anu fi khilafat Ali. Sebab kami tidak mengetahui seorang pun dari seniornya Bani Umayyah yang mencela khilafah Ali radhiyallahu anhu. La Muawiyah radhiyallahu anhu wala ghairuh. Tidak Muawiyah radhiyallahu anhu tidak pula selainnya. Am yaqsid al-Hajjaj la nadri man ha'ula. Qal ha'ula yaqulun atau ia menginginkan di sini al-hajjat tapi kami tidak mengetahui siapa mereka ini taqaddam ma'akum anna man ta'ana fi khilafati wahidin minhum fa huwa dhalun mudhil dan telah berlalu bagi kalian bahwa siapa saja yang mencela satu kepemimpinan dari kepemimpinan para khulafaur rasyidin maka dia adalah seorang yang sesat dan menyesatkan qala fa kadzabat astahu bani zarqa yani bani marwan Maka Safina berkata telah berdusta. Eh, Ista'al istu wa dubur. Yani, هذا يدعى به يعني أخطأت استه الحفرة يعني وقع في غير محل الصواب مثل يضربونه لمن أخطأ في القول ولم يصب ولكن إذا أرادوا أن يشنعوا عليه ويبينوا قبح قوله فيقولون أخطأت استك الحفرة أي وقعت في مقعدتك على غير حفرة صحيحة حفرة فيها شوك وبلاء وإلى آخره نعم طيب Safina di sini mengatakan telah berdusta astah itu bokong-bokong Bani Zarqa yang dimaksud adalah Bani Huna qal yani Bani Marwan Bani Marwan Araf kalimat ustaz? Eh, maksudnya mereka di sini mengatakan kalimat-kalimat كلمة يقولها ما أدري إيش المكتوب عندك لكن هو كلمة وقال المراد أن الذي قالوه كلمة كلمة من دبورهم لا ليس هذا هذا مثل أو كلمة يستعملها العرب ini ini adalah kalimat yang digunakan oleh atau perumpamaan yang digunakan oleh orang-orang Arab libayani khata'il qa'il wa mujanabatihi as-shawab untuk menjelaskan tentang salahnya orang yang mengatakan hal itu dan dia menyelisihi kebenaran. Lakin idza kana qawluhu shadidal mukhalafah istamalu hadhihi alkalimah. Akan tapi apabila penyelisihannya itu sangat uh, besar, maka mereka menggunakan kalimat ini. Walaysat fi kulli khata' dan tidak dikatakan atau digunakan pada semua kesalahan. Wala shakka anna al alqawla bi anna Ali radhiyallahu anhu ghair khalifah qaulun batil dan tidak diragukan bahawa pernyataan yang menyatakan bahawa Ali bukanlah khalifah adalah perkataan yang batil. Wasahibuhu balun mudil. Dan orang yang mengucapkannya adalah seorang yang sesat lagi menyesatkan. Wa indi al-isnad kana yanbaghi an yakun kama fi tab'atika al-an. Qala wa akhbarana Amr ibn Aun قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي عن العوام بن حوشب حاء عن كلمة حاء المعنى جميعا أي اتفق العوام بن حوشب وعبد الوارث بن سعيد في رواية الحديث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء هذا الإسناد هنا شوف عندك شيخ طبعته للحاء وحدثنا عنه أيوة. هذا إخراج مرة طيب حاء Ya, maksudnya hak di sini tahwil sanad atau pengalihan sanad telah bercerita kepada kami Abra bin Aun. Ia berkata telah memberitakan kepada kami Husaim dari Al-Awwam bin Hausab dari Sa'id bin Jumhan dari Sabinah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khilafah nubuwah itu berlaku selama 30 tahun. Kemudian setelahnya Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki. Nas'alullah an yahfazana wa iyaqum min mudillatil fitan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ia menjaga kami dan kalian dari fitnah-fitnah yang menyesatkan wa an yahfazana bil Islam qa'imin wa qa'idin dan menjaga kita dengan Islam melaksanakan perintah-perintahnya dan mengucapkannya Allahumma ya waliyal Islam wa ahli tsabbitna alai hatta nalqak ya Allah zat yang memelihara Islam kokohkanlah kami hingga kami berjumpa denganmu وهناك أحاديث إن شاء الله في فضائل علي رضي الله عنه بقية الصحابة نقرأها في المجالس القادمة إن شاء الله dan di sana ada beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya fala urid an utila alaikum saya tidak ingin terlalu uh, panjang kepada kalian wala ashqa alaikum dan saya tidak ingin memberatkan kalian lakinni uakid marratan ukhra akan tapi saya ingin menekankan sekali lagi taharraw wa tathabbatu taharraw yaitu periksalah dengan benar dan pastikanlah mimma yunkar an al-ulama anil hukam wal ulama berita-berita yang tersebar menyebutkan tentang kejelekan para pemimpin, para pemerintah dan para ulama. Sawa'an al-hukam wal-ulama al-madin al-awwalin sama saja apakah para pemimpin yang telah berlalu masanya atau al-hukam wal-ulama al-muhasirin atau para pemimpin dan para ulama yang ada di hari ini atau di zaman ini. Fa idza kanat al-akadhib wasy-sya'i'at al-qadimah basita bida'iyyah yani sahlah bil-qaul apabila eh, berita-berita uh, dusta tentang masa yang telah lalu adalah berita-berita yang eh, ringan fa innal yawma tawassa'u fi tiqaniyat asy-sya'i'at maka pada hari ini ya maka pada hari ini mereka menyebarkan berita-berita hoax tersebut wa asbaha al-kadhib 'ala al-hukam wal ulama tiqaniyan mutatawwiran teknologi baik maka uh, jadilah mereka memberitakan kedustaan-kedustaan terhadap para pemimpin dan para ulama melalui teknologi. Fayatasarrafuna bil aswat wa maqati' al video wal photoshop wa ghairi dhalik. Maka mereka menggunakan uh, video-video uh, dan selain dari itu. Wa rubbama alqa al hakim al muslim kalimatan tawilah aw khitaban. Uh, terkadang Eh, seorang pemimpin atau pemerintah muslim menyampaikan sebuah khutbah atau sebuah kalimat fayaqtassuna video yang panjang kemudian mereka potong video tersebut Wajib wayabturunahu an baqiyati dan mereka hapus uh, yang lainnya kalladzina yaqra'un fawailul lilmusallin wa la yusallun seperti orang-orang yang mengatakan celakalah orang-orang yang solat sehingga mereka takut tidak mau salat wayuzawwiruna wataq muzawwara dan mereka memalsukan eh, data-data wayan wayansubunaha ila hukam. kemudian data-data palsu itu mereka sandarkan kepada pemerintah fa alaina an nahdhar min hadha kullih maka wajib bagi kita untuk berhati-hati dari hal ini seluruhnya wa fi hadha alzaman ashadd hadara dan terlebih di zaman ini maka bentuk kehati-hatian itu lebih besar al khawarij alladziina qatalu utsman wa saru 'alaihi orang-orang khawarij yang membunuh Utsman dan melakukan pemberontakan kepadanya kana min wasailihim tazwir kitabat wa nasabuha ila Utsman di antara cara mereka untuk melakukan hal itu adalah mereka memalsukan tanda tangannya Utsman wa sawwarul ammata bihadhihi alkutub dan mereka bangkitkan kemarahan orang-orang awam dengan tulisan tersebut. Wa Uthman lam yaktub minha harfa. Padahal Uthman tidak menulis surat tersebut walaupun satu huruf. Wa fi ahd al-Khatib al-Baghdadi fil qarn al-khamis dan di masanya al-Imam eh, al-Khatib al-Baghdadi di generasi yang kelima, ja'a al-Yahud bi wathiqatin. Orang-orang Yahudi datang membawa sebuah uh, surat wa yad'un anna hadha 'ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum dan mereka mengaku bahawa surat itu adalah perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa katabu asma' asyuhud min as-sahabah. Dan mereka menulis dalam surat tersebut nama-nama para sahabat sebagai saksi. Yuqirru lahum bi ba'dil buldan. Di mana dalam surat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk mereka sebagian negeri-negeri. Fa wasalu ila al-khalifah wa atau. Lalu uh, surat tersebut sampai kepada khalifah dan mereka memberikannya kepada khalifah. Fasta'wa man amr. Maka hayyar madza yasna'? Maka perkara itu dianggap besar oleh khalifah sehingga dia eh. bingung apa yang harus dia lakukan. Tsumma 'arada hadha as-saq wal wathiqa 'ala ulama al hadits. Kemudian ah. ia menyampaikan atau menampakkan, memaparkan surat tersebut kepada ulama ahli hadis. Hum mizan riwayat. Karena ulama ahli hadis adalah timbangan di dalam memastikan riwayat-riwayat. Fanazara fihi ba'du a'immati hadis fa qala hadha kadhib. Kemudian sebagian ahli hadis, imam ahli hadis melihat surat tersebut dengan melihat langsung mengatakan ini dusta. Halu kaifa arafta? Mereka bertanya, bagaimana kamu tahu? Qala katabu min asy بهذا التاريخ الصحابي فلان وفلان وفلان وهذا ماتوا قبل هذا التاريخ طيب mereka menyebut menyebutkan nama-nama saksi dengan tanggal sekian uh, sahabat fulan sahabat fulan padahal sahabat-sahabat tersebut sudah mati sudah wafat sebelumnya فهل بعثوا وشهدوا لهم Maka apakah mereka dibangkitkan dari kuburan kemudian memberikan saksi untuk mereka? Faqarra ba'da dhalika al-yahud annahum zawwaru hadhihi al-wathiqah. Setelah itu orang-orang Yahudi mengaku bahawa mereka telah memalsukan uh, perjanjian tersebut. Fa idza nushira fi Twitter, X atau fi Instagram atau Facebook atau غيرها wathiqah la tatafa'al ma'aha mubashara. Apabila disebarkan di dalam Twitter, Facebook dan yang lainnya sebuah surat perjanjian maka jangan langsung kalian melakukan apapun terhadapnya. Wa aksar ma yushi'un hum yushi'un asy-syai'at 'ala hukkam al-muslimin 'umuman. Dan kebanyakan e, berita-berita uh, hoax yang mereka sebarkan itu kebanyakannya berkaitan dengan pemerintah-pemerintah secara umum. Wa 'ala hukam al-khalij wal jazira al-arabiyyah khususan. Dan secara khusus mereka arahkan kepada pemerintah-pemerintah uh, negeri Khalid. أولا لأنهم حكام من حكام المسلمين yang pertama karena pemimpin tersebut adalah pemimpin dari pemimpin kaum muslimin وثانيا لأنهم ودولهم يعيشون في رخاء وثراء yang kedua karena mereka memiliki harta mereka hidup di dalam kemewahan فعلينا أن نحذر maka wajib bagi kita untuk berhati-hati ولا تصدق كل ما تقرأه وتشاهد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل Jangan engkau langsung membenarkan apa yang kau baca di dalam media-media. Ihfaz dinak. Jagalah agamamu. Hafiz ala aqlik. Jagalah akalmu. La tuajjirhu li ahad, la taj'alhu hotel. Jangan engkau jadikan aja, jangan engkau sewakan hotelmu ini kepada seorang pun, Kau jadikan dia hotel. Kul man arada an yasta'jira ghurfatan fihi wa wada'a fiha ma yasha'. Semua orang yang ingin menyewa sebuah ruangan di dalamnya dan meletakkan apa saja yang dia mau, ضع حراسات أمنية سكرتي على الأخبار في عقلك وقلبك letakkanlah di akalmu dan di hatimu security yang memeriksa berita-berita yang datang wa ahsinul dhann bi ulati amri almuslimin wa ulama'ihim wa 'ammatil muslimin dan hendaklah kalian berbaik sangka kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin dan para ulama mereka dan keumuman kaum muslimin al khatimah ba'da du'a wa dars قد قاربت تكون مثل الدرس Baik, penutupan setelah disampaikannya doa itu sama seperti per permulaan uh, dars, permulaan pelajaran. والتنبيه أصبح كتابا مثل كتاب التنبيه للشيرازي في فقه الشافعية Dan pemberitahuan saya di sini seperti sebuah kitab merek Ash-Shirazi. فإذا سمعتم تنبيه لا تظنوا أنه مختصر Apabila kalian mendengar dari saya tanbih, peringatan atau pemberitahuan, jangan kalian mengira ini hanya pendek atau singkat. Syukran lakum jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.